را حدودا پانزده نو زنانی که نکاحشون برای شما در صورت رضای آنها هم حرام است بیان کرد اکنون حکم هم زنانی که با آنها نکاح جائز است شرایط نکاح را الله تعالی بیان می کند اوهل لکن حلال قرار داده شده است برای شما ما اون زنانی که غیر این زنانی مذکور باشد غیر این زنانی که ذکر آنها شد اون زنان برای شما حلال قرار داده شده لیکن شرط اول اینه که ان تغو به اموال کن شما طلب کنید آنها یعنی خواستداری کنی. از اولیاء آنها اجازه بگیرید و از اولیاء آنها خاشگاری کنید ایجاب و قبول اینجا آمد شما آنها را طلب بکنید آنها بگن که ما دادیم اولیاء زنان و شما بگید ما قبول کردیم شرط دوم مال باید بگید به کم طلب کنید مهر بدید شرط سومین محسنی شما آنها را عقد دائم کنید یعنی در حالی که خود را عقیب کنید با آنها مقصد افت باشد در حالی که غیر مصافح باشد شما آنها را به عقد خود بیارید و خود را با آنها عقیب کنید محسن اینجا به معنای افت و پاکدامونی شما خود را عقیب کنید و غیر مشافه باشید یعنی مقصد عقد دائم عقد موقت نباشد این محسنین غیر مصافیین سیغه را و متر رد میکنه چرا در سیغه هدف احسان نیست در سیغه هدف همون غریزه را دب کرده مثل بلا نسبت زانی زانی دیگه هدفی ندارد جز اطفاع غریزه او نمیخواهد که خود را تفیف کنه و در ازدواج شما محسنین باشید یعنی خود را عفیب کننده باشید شرایط اربعه نکاح اول ایجاب و قبول و دوم به اموالکم مهر را کنید مهر ادای مهر و پرداخت آن سوم ذهنیت محسنین باشید یعنی موقت نباشد چهارم هدف اطفای غریزه نباشد که در متاع زنا بلکه اولاد مقصد باشد غیر مصاحب باشد زانی جز ریختن آب شف به معنی ریختن مصافین من ریزان آب آب ریزان نباشد پس الان که این زنان را با این شرائط شما عقد کردی و استفاده کامل خود را با خلوت صحیحه یا با قربان گرفتی لحظا مهر باید پرداخت پس آن زنانی که استمتعتم بهی استفاده کامل گرفتید با آن زنان از این زنان حلال ببینید یکی زمیر بهی است و یکی زمیر هنه است زمیر بهی برمیگردد به ما لفظ ما مذکر لفظ ما چیه؟ مذکر و زمیر هنه هم برمیگردد به اون ما ورا ازالکم از این زنان حلال در هن من هن مانای ما ورا را نیت کرده که مراد زنان هست و در بهی مراد همین ما لفظ شده فمستمتعتم بهی پس آن زنی که شما استفاده کامل گرفتید از آن زنان با جماع یا خلوت صحیحه هن از این زنان حلال نه از اون زنان حرام پس بدهید به آن زنان که شما استفاده را از آنها گرفتید هن یعنی هنه مهر آنها را به آنها پرداخت این فریضتن فردی از جانب خدا به گردن شما محر و از اون دیونی هست که باید پرداخت بشه و خب این معنای آیه هست که عرض کردیم زنی که شما از او استفاده گرفتید از این زنان حلال زنانی که از اونها استفاده گرفتید از این زنان حلال شما بدهید اجور آنها را مهور آنها را حالا اینجا اشکال وارد می شود چرا قرآن عظیم و شان اجور می نمیده مهر را قرآن عظیم و شان اجر تعبیر کرده همانطوری که اجر کارگرها و دیگه کسانی که برای شما منفعت میدن از چیزی به شما نمیده یک منفعتی به شما میده مثلا کارگر هشت ساعت آید اینجا کار میکنه به شما منفعت میرسانه نی؟ هشت ساعت گوشتند شما را ترانه یا هشت ساعت اتوبوس شما را او به شما یک منفعتی میرساند با کار کردن و چرانیدن و شما به خاطر سوار کردن در ماشین به اون مردک منفعتی میرسانید حالا کرایه شما به گردن او لازم نمیشه یا حق اون کارگر و حق اون مزدور که گوشفر چرانیده یا در زمین کار کرده یا در مغازه کار کرده او به شما منافع رسانیده لحاظا اجر او لازمه بگردن شما دینه زنی که شما از او اتفاده کردی. ظاهرا به شما چیزی نداد که شما بغل کنید و برید یک منفعتی به شما لحاظا اجرش لازمه یعنی همانطوری که اجر اجیران دیگر لازم هست اجر زن هم همینطور مخش لازمه این خاطر قرآن اینا اجور میگیر که شما نگید من چکار کردم تو هم من بودی من هم من بودم لحظه تو تا یک دیگر رسیدن دیگر تو از من صرف پول میگیری الله تعالی میگه نه این اجوره این اجره این در عوض اون منفعتی که تو گرفتی باید بید خب اینها میگوید که این آیه سریع در عقد خیغت استمتا متا و این آیه را در باب متا میگن آیه سریع هست استمتاع عقد موکد عقد دو ساعتی یک ساعتی نیم ساعتی پنج دقیقه عقد موکد هر چقدر وقت شما تعیین کنید از پنج دقیقه و از یک دقیقه گرفته تا ده ساعت و بیس ساعت و ده روز و یک ماه و دو ماه و شش ماه و هفت ماه الى آخری موقت دیگر و آنها از این آیه شریفه استدلال میگیرن که اینجا استمتاع گفته شده یعنی متعه ریشه کلمه متعه بابش استمتاع و این چیز را بیان حالان که قرآن عظیم الشان در ماقبل محرمات را بیان کرد بعد زنانی که برای شما حلال شرایط حلت را بیان او خب بعض وقتی گفت این زنان حلال وقتی شما استفاده کامل را گرفتی اینها مردی حالا ما می پرسیم آیا استفاده کامل از زن دائمی است یا از زن پنج دقیقه زنی را که شما برای چهار ساعت سیغه کردی اونجا چه استمتاعیه هر لحظه جدایی او زن میزنه استفاده است یا بلا هست هیچ استفاده ای نیست زن چار ماهی یا زن دو ماهی که با او شما دل داده ای آیا استفاده ای میشه یا بلاهیه هر ثانیه و هر دقیقه زن میزنه که زن جدایه از کدوم زن استفاده خود گرفته میشه زنی که وقتی انسان او را عقل میکنه دائم دیگه ای نداره فکر اینه که تا من زنده هم و این زن زنده هست ما دوتا با همی کدوم استفاده خوب میشه تو باز ما از اینا میپرسیم که استمتا که ریشه کلمه استمتون هست آیا معنای اصطلاحیش عقد موقته یا معنای لغویش ببین فنکهو این کلمه هر جا بکار کار رفته برای ازدواج یعنی برای عقد یا برای وسیع الان اون کار ما نداری لحظه برای عقد بکار کار رفته فنکهو معنای لغویش اینجا ملاحظه نیست در اصطلاح قرآن و شریعت لفظ نکاح به معنای لغوی که زم کردن استعمال نشده هر به معنای عهد معنای اصطلاحی است معنای لغوی من زم شما اگر این چیز را با پلان چیز زم کن شما نمیگید که فن که معنی لغوی اصلا استعمال نمیشه اینجا معنی اصطلاحی نکاح وقتی گفت فلانی نکاح کرده یعنی که ایجاب و قبول کرده بین فلانی و فلانی مثلا عقد برقرار شده نکاح بینه استمتاع شما معنی حقیقی معنی لغوی استمتاع عقد موقته یا معنای لغوی اگر معنای اختلاحیش عقد موقته تو خدای عز و جل سیغه کنندگان را گفته است که جهنم مال شده فستمتعتم اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا استمتعتم شما های خود را کردی دیگه بری تو جهنم دنیا آخرت شما جایی نکرد یا قرآن عظیم و شام اگر شما میگید معنای اختلاحی شرد موقته تو پس هر جا باید لفظ تا آمد شما همون معنا را بگید چنانچه که لفظ نکاح هر جا آمده در قرآن به معنای همون عقده معنای اصطلاحی نکاح که عقد باشد نه معنای لغوی و اگر معنای لغوی هست تو پس هر جا که تمتعه شما پس همونجا عقد موقت ثابت کنید و این مستمتعین را الله تعالی هر جا که ذکر کرده به عنوان مذمت ذکر کرده پس نگرامی اینجا معنای استمتعتم معنای اشتلاحی نیست این معنای لغوی اینجا بکار رفت شد به معنای بهره برداری استفاده کردن و استفاده صحیح را از زنان میکنن که دائم عقد باشن یا از همین دو ای پس که شما از استفاده کردید در عقد دائم چون در محکم گفت که شما طلب کنید به اموال محسنین غیر مفاقی و در حقیقت جز سفر دیگه هیچ الان مراد از این استمتاع این معنای اختلاعیش عقد موقت نیست اینجا به معنای معنای اصلی و لغوی به کار رفته شما از زنانی که استفاده کردید پس چون قبل از استفاده امکان دارد که مهر زن ساقط باشد به حرکت ناجور زن لیکن بعد از استمتاع مهرش ساقط نمیشه مثلا اگر یک زنی نعوذ بالله جنایت کرد فرزند شوهر را بر خودش تمکین داد قبل از اینکه با شوهرش استفاده کنه خب او جدا میشه و مهر هم نداد نگه اگر استفاده کرده از او یعنی با اون نزدیک شده و این جنایت را انجام بده جدا که میشه لیکن ما هم باید بوده چرا مهر در برابر اون بزرگ بوده او خب استفاده کرده پس اینجا مراد از اون زنا استفاده عقد دائم هست که استفاده حق داره و فریضه ولا جناح علیکم خوب گناهی نیست بر شما در آن صورتی اگر شما اقرار داری نه استمتاع شریح است در عقد موکل تو پس خدا گفته سیغه کنندگان شانی از آخرت ندارن در سوره توبه الله تعالی سیغه کنندگان را گفته شان شما همین سیغه هست به آخرت داری ندارن الله تعالی کفار را فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم الله تعالى میگه كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوة واكثر اموالا و اولادا پس اگر شما استمتار به معنای عقد موقت میکنید این کار کفار بودید خدا میگه فاستمتعوا بخلاقهم کفار قبل از شما هم خوب بهره برداری کردند فاستمتعتم شما هم خوب بهره برداری کردید از خانم ها هر شب خانم جدیدی در آغوش آوردید کم استمتع الذین من قبلکم مثل آنهایی که خوب بهره برداری کردن قبلا به سرمهای خود و خودتم کالذی خاز شما هم فوتوال و باطی کردید مثل کانها اولائک حبتت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ و اولئک هم الخاسرون خدا میگه سیغا کنندگان خاسرین دنیا و آخرت شما میگه استمتا سریحه نی پس هر که در دنیا سیغا کرده مثل شما خاطر شما هم خاسرین هیچ فرقی بین با و بین سیغه نیست به این هی پستمتا تم خدا میگه شما هم استمتاع کردید مثل آنهایی که قبل از شما تیغه کردن پس کنندگان خاطرین درجه یک هم و در سوره احقاف خان یاد شما هست اللہ تعالی روز قیامت به تیغه کنندگان میگه شما هیچ سهمی ندارید ربتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا به بها خوب سیغه کردی شما در دنیا پس اگر شما اکتمتا را به عقد موقت حمل میکنید خدا سیغه کنندگان را مذمت کرده گفته سیغه کنندگان خاصران درجه یکن و اعتقاد ما اینه که اینجا هم به معنی بهره برداری اونجا هم به معنی بهره برداری و قرآن عظیم الشان دو مورد را گفته که شما غیر ملومین در دو سوره یکی در سوره مؤمنین و یکی در سوره معارج که خواندیم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون هر که شرم و خود را اعمال کند او ملامت نیست یکی بر زنان و یکی بر کنیزان ما شما میپرسیم که زن عقد موقت و این زن موکت زن است یا کنیز اگر زنه شما میگی این عقده و این زنه چرا به این بیچاره میراث نمیدید حالا که خدا میگه زن میراث داره همین الان خاندی و, و که زن از مرد و مرد از زن میراث میبره اگر شما میگی که زن سیغهی در ازواج داخل است تو کدوم آیه زن, زن را از میراث محروم کرده اون آیه را برای ما بیاری که گفته بشه زنان عقد دائم میراث میبرند و زنان سیغی میراث نمیبرند اون آیه را برای ما بیاری که اللہ تعالی گفته زنان میراث میبرند و من اونجا برای شما عرض کردم که ولو هم که نامزد باشد کدوم آیه که زنان را تقسیم کرده حالا موارد اعمال شرمگاه دو موردن یا زنند یا کنیزند اگر اینها زنند چرا میراد بشون اگر اینها زنند چرا بهشون مکن و طعام و لباس خود اینها تصریح کردن که عقد موقت حق مسکن ندارد حق لباس ندارد حق خوراک ندارد مگر به شرط اگر شرط کرد که درسته اگه یعنی شرط نکرد حق ندارد موقع عقد حالا حالانکه این عقد دائمی که ما بهش قائلیم و شما به آن قائلی این بگه این سی چیز را بدون شرط شروط لازم میشن مکن لباس خوراک اگر این زنن میراث را نمی برند شما چرا این مردان از آنها اگر شما میگی در ازواج داخله خب اگر در ازواج داخل باید تا چهار تا بیشتر رو باشه چرا هفتاد را یک شیخی می میکنید و میبرید پنجا شست حدی ندارد زن فیغهی حدی ندارد اگر زنه چرا اده ندارد اگر زنه چرا طلاق نداره عقد موقت با, با گذشت وقت جدا میشه لازم نیست که طلاقی بگه طلاقی بده وقت ساعتش تمام شد دو ساعت دیگه تمام چرا طلاق نداره زن و باید طلاق داده بشه تا جدا بشه یا از طرف نیکی بمیره شوهر بی میره تا زن جدا بشه دیگه راه جدایی نداره یا طلاق یا مرد تو شما میگه خود به خود جدا میشه تو در ازواج اگر شما میگید که آیه الا علی او ما ملکت ایمانهم این در ازواج داخله چرا شرایط ازواج برای این فراهم نیست کدوم آیت زن موقت را محروم کرده از میراث یا مرد را مرد موقت را محروم کرده از میراث اون زن زنکر نکاح کردی یک دم تصادف کردی میلیاردر هم هستی شما میگی مهر نداره تو سیغه بوده در ازواج داخل نیست فقط بگید اینها کنیزن کنیز هیچ چیزی نداره کنیز خودش هیچ چیزی نداره نمهر دارن کسی که مالک یک زنیه کنیز شر و هر چقدر باشد حد و مرزی نداره اینا را کنیز بگید زنان محکت را تا شما را بپرسند سازمان اوه بشه ان الله کان علیما حکیما الله تعالی علیم است مطلب شما را میداند حکیمه من گناه بر شما نیست در آن صورتی که شما راضی بشید برای گذاشتن آن مهر بعد از فریضه مهر مکرر کردی حالا زن بخشید مهر خود را یا همه را یا بعضی را تو برای شما گناه نیست خب این حکم هم باز هم حرمت آریت الفجر را بیان میکند من لم من کن طولا ان که المحسنات هر کسی که استطاعت ندارد از شما ندارد از شما طاقت که نکاح کند زن خرر را این محسنات اینجا به معنی حرائر تو زنان آزاد مومن را تو پس نکاح کند از اون زنانی که مالک ایمان شما هستند من کم از کنیزان شما که مومنات باشند اللہ تعالی میگه هر کسی از شما استطاعت نکاح زن حره مومن را ندارد کنیزان مومن را نکاح کند کنیزان مال خودش نیست مال دیگران پس اینجا قرآن باید بیگفت فیغت کنه فیغت خیلی مونتش کمه ده هزار تومن برای چند روز یا برای چند سال قرآن میگوید اگر شما استطاعت نداری المحسنات المؤمنات نگاه کنید چون طولن به معنی طاقت لم یستطیع تحریب بود اگر فمن لم یستطیع هر که استطاعت ندارد ندارد از شما قدرت نکاح محسنات مومنات را تو نکاح کند ما ملکت ایمان کم را از کنیزان شما که مؤمنند امام شافی میگوید کنیز را زمانی میتواند نکاح کند که طاقت حر را ندارد او خب کنیز هم باید مومن باشد امام ابو حنیفه میگه این تحقیق داده که فتیات مومنات پس کتابیات را هم میتونه نکاح کنه و اگر طاقت حره را هم دارد شرطی که زن حره که قبلا در خانش نیست او میتواند کنیز نکاح کنه اگر زن آزادی دارد حالا بستر اون زن آزاد کنیزه که دیگری را نمیتونه نکاح کنه اگر کنیزت مال خودش که نکاحی ندارد تو همینطور استفاده میکنه مالشه تو لحاظ اینجا هم بیان حرمت متا و آریت الفرد فرض اونی که اجاره میده خود را چرا انجا قرآن عظیم و شام میگه کنیز نکاح کن چرا نگفت حره رفیقه کن خدا عالم هست به ایمانش لحظه زیاد فخر نکنید کنیزه حالا ایمان دارد شما ایمان بهتری دارید او ایمان بهتری دارد اونو خدا میدن، از لحاظ دید بعض شما از بعض دیگره کنیزم بیشتر از نوع انسانه چه فرقی دارد آنچه کنیز دارد حره همون چیز را دارد یا آنچه که دارد کنیز همون چیز را دارد چیزی کمتر و بالاتر ندارد بعض شما از بعض دیگری لحظه نکاح کنید این کنیزان را به اجازه آهای آنها به اجازه اهل آنها حالا اهلش زنی مردی بعد از او اجازه گرفت و نگاه کرد و بدهید خب این زنان هم کنیزه ها مهر دارن کنیزه چی دارن؟ مهر کنیز را کی میگیرد همون کسی که مالک کنیزه پس بدهید به اون کنیزان مهر آنها را به معروف یعنی به خوبی تکردید در حالی که این کنیزها بند کرده باشن خود را از کارهای بند وقتی زن شما شدن این هر جایی نباشد چون کارهای کنیزها عموما کار می کردند و اختلاط زنی و با مردها و دنبال گوشفنده و سر مزاره و غیره اکثر خیانت می کردند اللہ تعالی گفت این کنیزها محسنات باشند یعنی اینها باید در بند کرده باشند جاهای دیگر استعمال نشند بند کرده شده باشند خود را بند کرده باشند غیر مسافران این کنیزه هر جا آب ریز نباشند وقتی شوهر گرفتن لحاظا بدون شوهر هم اینها زنا نکنند ولا متخذات اقدام اخدان گوشته های سری را میگن و گیرنده دوست سری نباسن غیر مصافحات دافعه غریزه نباشن مثل زانی و متعد و ولا متخذات اخدان و گیرنده اخدان دوستان مخفی یعنی کار بد نکنن محرمانه برای خود سرن برای خود دوستی نگیرن غیر گیرنده دوست سری اختان دوست سری رو میگن یعنی نه علنان زنا کنن و نه محرمانه زنا کنن نه سرن فیضا احسننا وقتی اینها با نکاح پاک دامن قرار داده شدن حالا نکاح شدن یعنی نه پاک دامن قرار داده شدن تو اگر اینها زنا کردن آنچه بر آزاد است نیست دیگر اینها چون نعمت اینها کامل نیست لحظا بر آزاد شد در شلاخه بر کنیز پنجه در شلاخه کنیز اگر زنا کرد رد مشنه درجه در بشن آنشد این نکاه کنیف برای کسی هست که خوف زنا را دارد در شما کسی مال نداره غریزش هم شور دارد نمیتواند دل حره را نکاح کند پس نکاح کنیز برای او مباهد امام شافی میگه حتی طاقت را نداره نکاح کنه اصلا نداره مالکی زن آزادی را نکاح کنه و خطر زنا هم هست خب از زنا پس همین کنید را نکاح کنید بهتره کم از کم نسلی اگر درست میشه نسل غلامه چون اگر بچه این کنیز پیدا کنه این بچه هم تابع مادرش هست اگر پسری باشد غلام میشه اگر دختری باشد کنیز میشه این خاطر الله سبحانه و تعالی ترغیب میدهد که ان تصبروا خیر لكم صبر کنید تا خدا شما را مالدار کند و زن آزاد نگاه کنید برای شما بهتره بهتر از این که شما با کنیز نکاح میکنید این کنیز فردا دارای بچه میشه بچه مال شما لیکن غلام و کنیز میشه قرآن ترغیب بله اگر مسترید و نمیتوانی صبر کنی تو بعد معنی کنیزک کار خود را انجام بدی نگفت که بری سیغه سیغن نتر کشیه کنیز کم از کم نتری پیدا میشه با امید پردک شهری نتر شما هم آزاد میشه به خاطر غلبه شهوت اگر شما صبر کردید خیر برای شما تا با چشم نره کنیز و غیره نشید والله غفور و رحیم الله تعالی بخشنده مهربان بخشندگی و مهربانی خدا تقاضا کرد که برای آنهایی که تحمل ندارن جدایی زنان کنی صبر ندارن اجازه داد که نکاح کنن کنیزان چون بخشنده و مهربان است دیگه گفت اگر تحمل نداری لحظه کنیزکی را نکاح و در گناه نیست. یرید الله الله تعالی ترغیب بر تعمیل احکام الله اراده دارد بیان کند برای شما آیات احکام را قوانین مصلحت را و شما را رهنمایی کند در بیان قصص معاضیه ها و یهدیکم و شما را رهبری بکند به طریقه آن های قبل از شما بودن یعنی به راه نیکا شما را راهنمایی در گذشته در طول تاریخ بشر کنیز بوده و استفاده از کنیزها بوده کسان خودشان کنیز داشتن از آنها استفاده کردن اگر خودشان نداشتن کنیزان دیگر را نکاح کردند ولحظا از گناه محدود شدن. اصلا همین عقد موقت این نامش عقده این یعنی همون زناه خب اینها میگن در حدیث و غیره آمده سروران گرامی اون مطابق تغازای شریعت اسلام بوده اون نکاحی بوده با تمام شرایط نکاح شما بیارید در روایاتی که منسوخیتش ثابته اینها فوق فوق میگن که نه این عقد مطرح حضرت عمر حرام کرده ما این از اینها میپرسیم روایاتی که کتب ما دارن حرمت این نکاح را نکاح موقت بوده با تمام شرائط نکاح بوده با تمام شرائط نکاح بوده اگر طرفه می میراث می برده، حق نفقه حق لباس حق مسکن طلا همه این چیزها بوده اگر نکاحی بوده موقت در تمام شرایط نکاح بوده چرا هیچ کتاب ما و هیچ حدیث ما چنین مسئله را بیان نکردن از, از, از اون صدر اسلام که عقد موقت با عقد دائم فرقی داشت عقدش که وقت موقت بوده وقت که تمام می شده جدا نمی شده طلاق داشته عده داشته این چیزها را داشته چرا المطلق و یطلق و علا المطلق و یطلق و علا اطلاقی ہی شما این همه شرائط را درست کردید که قائل به عقد موقتی و ما میگیم اگر این عقدی نزد شما عقد دائم الحمدلله این همه حلال زاده ها ثمره عقد والدین والدینشون ازدواج کرده و همه های حلال از اون نعمت عقد دائم متولد شده و اگر شما میگید این عقدیه نکاهیه که نشان میدید کدوم یکی از شما ثمره عقد موقتی هر چیزی سمره ای دارد سمره عقد دارن همین همه هلال زاده ها ثمره عقد دائما و اگر اون عقدی سمره نشان دید و بعد دیگر شما میگی حضرت عمر شیخ را حرام کرده از موقت را پیغمبر حلال کرده حضرت علی حضرت عمر حرام کرده حالا که روایاتی که ما نقل میکنه بزرگان ما و محدثین ما شما از ما را قبول نمیکنید روایات ما را قبول شما ندارید و خب ما هم روایات شما را قبول نداریم روایاتی که شما به باقر به جعفر نسبت میدید و به محمد باقر نسبت میدید و همین نهج البلاغه ای که شما معتبرترین کتاب شما هست هیچ سند ندارد ما که برای ما ملاک نیستن اگر از کتابهای ما استدلال میگیرید برای عقد موقت تو روایات ما هرچی نقل شده حضرت علی نقل کرده حضرت علی هم گفته که متعا و گوشت خر اهلی حرامه عقد موکر متعا و همور اهلیه در یک روز حرام بودن قبلا هم که خر حلال بود در حال حرمت آمد که دیگه ها پر از گوشت خر بودند و می جوشیدن وقتی حرمت آمد همه چپا شدن کتی نبود اول می خوردن شراب هم اول حلال بوده این عقد موکد رسوم قبل از اسلام اسلام ممنوعیت نآورده بود هم مباه شراب مباح حرام شد خر مباح بود حرام شد این عقد موقت مباح بود حرام شد در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بهش خبر داده شد که کسانی به همون منسوخ دارن عمل میکنن چرا صحابه همه در محضر پیغمبر بودن یکی یک مسئله را شنیده بود و رفته بود دو مرتبه تماس تلفنی نبود و به تکتر به حضرت عمر خبر دادن که کسانی هستن که عقد موقت را هنوز حلال میدانن خبر از منسوخیتش ندارن حضرت عمر اعلانهای عمومی کرد که اگر به من گزارش این تاریخ به بعد برسه که کسی اعتقاد به عقد موقت داره من اولا مجازات میکنم چیزی که نصف شده منصوب شده بر منصوب چرا عمل میکنی و آنهایی که قائل بودن به آنها خبر نرسیدن و حضرت علی هست ناقل در کتابهای ما برای حرمت عقد موقت و اگر حضرت عمر خلاف میکرد من اینه میگم اگر حضرت عمر خلاف میکرد و حرمت میآورد حضرت علی و حسن حسین کجا بودن کجا بودن ها بگید که حضرت علی ترسید و حرفی نزد حضرت عمر وقتی یک حلال الهی را به زن شما به گمان شما یک حلال را حرام می کند حضرت علی کجا بود حسنین کجا بودن بیایید از دلائل مسلم بین نا و بینکم شما ثابت کنید که حضرت علی بر علیه این حکم الهی که حضرت عمر حرامش میکند و اقدامی کرده باشد سخنی گفته باشد تبلیغ کرده باشد خب شما میگید اون به خاطر این حضرت علی سکوت کرد که او حکومت داشت و اگر میگفت اختلاف میافتاد و حکم خدا نقص بشه حکم رسول نقص بشه صد مرتبه اختلاف بشه بشه سکوت جایزه وقتی خلاف پیغمبر و خلاف دین که کار میکنن ما سکوت کنیم که اختلاف میشه و انبیاء آمد همین کار کردن انبیاء گفت شما اشتباهی باید از ما اتباع کنید حضرت علی باید قیام میکرد خب اگر در حیات قیام نمیکرد بعد از وفات حضرت عمر وفات کرد دوازده سال حضرت عثمان حکومت کرد بعد چند سال خود حضرت علی پنج خورده سال هیچده سال بعد از عمر هیچده سال بعد از حضرت عمر حضرت علی زنده بود در این هیچده سال اطول عمل علی را برای ما ارائه دیدید با سند با قواعد مسلمه تاریخی که حضرت علی این کار حضرت عمر را شما میگید به دام شما اعلان کرده که اون حکم خراب بوده بیاری دلائل بیاری ثابت در مدینه اعلان کرده در مکه اعلان کرده که محل تجمع مسلمان آب در کوفه اعلان کرده حالانکه روایات حرمت متع عقد موقت از حضرت علی ثابت تو کتاب آئی ما شما کتاب آئی ما را قبول ندائی حضرت علی ترین انسان که شنیده بودن که مردم بر یک حکم منسوخ عمل کنند یک روز هم گوشت خر حرام شد هم عقد موقت حرام شد اون عقد موقت را چه کسانی انجام دادن شما بیایی پیدا کنید برای مجاهدین هست ضرورت یک مسئله استراری بود مسئله استراری بوده در جبهات دو سال یک سال نیم سال شیش ماه چهار ماه مجاهد رفته در صدر اسلام بهش اجازه داده عقد موقت کن بالفرد اگر باشد همون فرضیه که مباهیتش در روایات آمده اون هم با همین شرایط عقد دائم بوده استثناء شرایط عقد دائم نبوده و که تسهیلات آمد ممنوع شد اجازه نداره هر جا نکاح میکنید دائم موقت و مجاهدین که سیطرهشون وسیع شد به ایران رفتید از این تازه مسلمان های ایرانی نکاح کنید و همون شهربانو را نکاح کرد حضرت امام حسین خواهرش را نکاح کرد محمد ابن عبیبت الله تعالی اراده دارد که بر شما رجوع کند با رحمت و اراده دارند آنهایی که اتباع می شهوات را که شما میل کنید میل عظیم از دین حق و شهوت پرستان خطب شنینه که شما از جاده مستقیم میل کنید ان عظیم. میلا این قانون اصلاح معاملات یرید الله یخفف عنکم الله تعالی اراده دارد که سبک کند بر شما گران نکند حکمها را سهل کرده اجازه چهار زن داده که نکاح کنی و اگر چهار زن نمیتونید یکی نکاح کنید یکی نمیتونید کنید نکاح کنی به هر حال اینها همه اراده دارد که اراده دارد الله تعالی سبک کند از شما حکمهای گران را چرا خلق الانسان ضعیفا انسان بیچاره ضعیف خلق شده محتاج به زن محتاج به لباس محتاج به آب ضعیفه نمیتونه تحمل کنه سالهای سال عذوبت را نمیتونه تحمل کنه حکم چهار دوم از نامشروع مالهای دیگر را نکنید یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم مؤمنین نخورید مالهای خود را بین خودتان از راه باطل رشوت و رسستانی غش دزدی اخاذی پارتی و پارتی بازی کلاهبرداری همه این راه باطلند مال خود را بین خودتان از راه باطل نخورید ها مگر اینکه تجارتی باشد از مندی اگر شما بگیر جلوی ماشین مردم رو بابا تا میلیون بردار بگذار ماشین برو این هم حرامه تجارت از رضامندی طرفه شما گرفتی تو باید ساختمان خود رو بفروشی بیا قیمت ساختمان تو پنج میلیون بردار برو چی نشد معمولی معامله باید از رضامندی طرفین انجام بگیره شما جلوی دام مردم بگیرید بگه بابا بیا قیمت این بره تو پنجه هزاره بر در برو بده بره ما بکشیم کباب کنی او راضی نیست این معامله درست اون هم صورت حرمت معامله ای که به رضامندی طرفین انجام بیاری تو بگی اگر این دامه ها را به من نفروشی شکار تو تمام کنم اون خب، چاره دیگه من من دام نمیفروشم میگه نه باید بفروشی بیا قیمت بازار من بهت میدم بکش هر کیلوی 600 تومن من از تو میخرم بیاری بکش بکشید دینا بار زنی توی ماشین رو ببرید روی باسکور این معموله معامله در حرام و راضی نیست مگر تجارتی که اون تجارت صادر انتراز منکم از شما باشد اون دیگه درسته اون نپوشید خیشتن را سبحان الله مال مردم خوردن آخر اسلام برای مال خود خود را فدا میکنن نمیکنن و این کشتن ایشی به خاطر مال خود را نکشید تو ناحق میخوری و پردا میاد جبهگیریه گروگان گروگان گیریه خوردن مال حرام نتیجه قتل نفس است خود را برای مال حرام برای مال نکشی لا تقتلوا انفسکم هر که مال کسی را ناحق ببره او صاحب مال خود را به کشتن میده توانایی داشته باشه نمیده صد درصد خب نکشید خود را بخاطر ما یا اینکه حرام خاری حرام خار خود را میکشه تو جهنم همیشه اللہ تعالی به خاطر میگه لا تقتلوا انفسکم با خیانت نفسی و با بخاطر خاطر مال خود را نکشی یا از حرام خاری خود را نکشی تو جهنم ان الله کان بكم رحیما اللہ تعالی نسبت به شما مهربان اینقدر دستور به شما میده حرام خاری نکنید مالهای خود را ناد بین خود از راه باطل نخورید نکشید یک دیگر را خدا مهربان شما را دستور میده مهربانی خدا تقاضا کنه به شما این همه قوانین مقررات را ذکر کنه و من یفعل ذلك عدوانا هر که این کار را بکند یعنی قتل نفس بکند مال را از راه باطل بخورد در حالی که تجاوز می غیر مستحق که قطع می و ظلمان عمدن این کار را می کنه نصریه جهنم انکری ما او را جهنم می بریم خاطر را تو جهنم می بریم ظلمان حرام خار را تو جهنم می بریم و کان ذالک علی الله یسیرا و این برای خدا هم آسان است همه ظالمین همه قاتلین همه حرام خارها را تو جهنم ببره خدا آسان است یکی میگه بابا من من از کجای حرام خوردم حساب و کتاب کجای یکی ایک زمان شوخی میکرد بابا پرده قیامت معلوم نیست من کجا افتادم من حساب نمیکرد آخر اینا حسابش کردن بردن خب سالها توی زندانش کردن و کوبیدن بعد زمان اون دیدی از اینها مخفی نشدی حساب کردن دیگه خدا تو حساب نمیگیره تو مخفی میشی اللہ تعالیٰ همه ہمیں قاتل ها و همه حرام خاران را من حساب میگیره و تو جهنم وارد میکنم برای خدا سخته سختی نداره برای خدا نفهمیدی و ما کان و کان ذالک الله یسیرا همه قاتل ها و همه حرام خاران را به جهنم مجازات کردن و در آتش جهنم داخل کردن برای خدا سخت نیست خیلی آسانه حالا الله تعالی شرایط بخشش را ذکر میکنند اگر شما استناد بکنید کبایر ما تنهونه از گناهانی که نهی کرده میشوید از گناهای بزرگ بزرگ تو کن سیادی کن ما معاف میکنیم از شما گناهان کوچک شما را با روزه با نماز با حج با تلاوت با درس با جهاد گناه کوچک کوچک ما هر کسی از ما گناه کوچک میکنه اللہ تعالی میگه شما بزرگان ہو یعنی از گناهان بزرگ بزرگ از همه گناه شما نهی شدی شما از کبایر اجتناب بکنی الاشراق بالله سحر زنا اکل مالیتی اکل ربا سه این همه های بزرگ بزرگن که لیست گرفته شده هر گناه بر اصرار اصرار بر گناه کبیره کنه گناه اگر که صغیره باشه اصرار بر گناه صغیره هم کبیره هست و هر گناه به نسبت گناه کوچکتر کبیره هست این خاطر حقصد گناه کبیره شمرده شده اگر شما اعتناد کردید از اون گناه که نه شدید از کبایر اون گناه ها تو ما معاقب این سیاد شما را و داخل میکنیم شما را در جایگاه بسیار معزد مدخل محل است. معزز فضلهای الهی دو نوع فضل سر یک سری های وحبی مثلا پسر را دو برابر دختر حساب کرد. پدر را بیشتر داده مادر را کمتر داده یک صورتی است که مادر و پدر برابر هم، دو صورت یہ که مادر بیچاره کم میبره یک سوم یک چیشون. حالا کسی این این فرد لیلاتی در این چیزها شما تمنا نکنید که اللہ تعالی کسی را بیشتر داده سهم بیشتری داده اختیار بیشتری داده به مرد اختیار طلاق و نکاح و رجوع و غیره را داده اینها وحبیه تمنای فضلهای عنایتی را نکنی شما از اون فضلهای کسبی الهی طلب کنی فضل الهی دو یک فضل وحبیه و یک فضل کسبیه تو اللہ تعالی میگه شما تمنای فضلهای وحدی الهی را نکنید لا تتمنو آن فضائل وحدی معذیه را که فضیلت داده به آن فضائل خدا باز شما را بر باز دیگر مثلا پسر را سامی بیشتر داده پدر را سامی بیشتر داده برادر را سامی بیشتر داده این فضلهای نایتی این شما تمنا نکنید چرا لرجال نصیب من مقتصم برای مردان سهمی هست از آنچه چه خودشان کسب میکنن فضایل کسی ولی نسای نصیب زنان هم یک سهمی دارن از آنچه چه کسب میکنن شما از فضایل کسبیه کسب کنید تا اون فضایل کسبیه به شما برسن نه وحبیه به از خدا از فضلش فضلهای کسبیه اونی که با کسب حاصل میشن اگر میخواید فوقیت و برتری پس در فضایل کسیت تلاش و طلب کنید نه در فضایل وحدیت ان الله کان بكل شیء علیم الله تعالی نسبت به هر علیم بوده با علم کامل خودش که را فضیلت داده برادر را بر خواهر پدر را بر مادر در مار فضیلت داده اینا گفته بیشتر بدید زن بمیره بچه نداشته باشه شوهر و مالش ببره شوهر بمیره بچه نداشته باشه زن یک چارون رو ببره زن بمیره بچه داشته باشه شوهر ربع مالش رو میبره اگر شوهر بمیرد دو بچه داشته باشه زن یک هشتم رو میبره خب اینها فضلهای عنایتی هم الله علیمه و علیم هرچی کرده شما بی علمها باید سکوت کنید و گوش باشید اون مطیع امر باشه ان الله کان بكل شيء علی خوب در موجودگی اولاد پدر و مادر او حافظ خواب نرو در موجودگی اینها به برادر و خواهری چی نمیدن در موجودگی خواهر و برادر اینی اینی را چی نمیدن اللہ تعالی میگه را چرا نداری این تقسیم را احکم الحاکمین کرده علیم کرده خبیر کرده حکیم کرده لکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان بالاکرمون برای هر یکی ما قرار داد به این موالی میراث وارث برای آن مالهایی که والدین اقربون ترک میدن شما حق چرا ندارید؟ اول میراثی تقسیم میشد که دو نفر با هم رفاقت میکردن قول و قرار میکردن از این دیگر میراث میبردن یا کسی به دست کسی مسلمان میشد اکنون الله تعالی میگه این حکم در مال منسوخه در باقی چیزها منسوخ نیست دو نفر با هم رفیقن قرارداد دارن میراث از یک دیگر نمیبرن لیکن نصرت یک دیگر را و امداد یک دیگر را و این کارها را انجام میدن آنهایی که عقد کرده اید شما ایمان شما پس بدهید به آنها شما سهم آنها را در قدیم یک ششم بوده حالا که میراث تعیین شده برای هر کسی اینجا مراد هستن نصرت و فتح و کمک و این چیزها هستن ان الله کان علی کل شیء شهید الله تعالی نسبت به هر شی گواه خلاصه این حکم پانزدهم در این حکم حاکم را خدای عزوجل پایید زن مرد میراث دیگر والدین پدر خلاصا در این حکم پانزدهم الله تعالی میگه حاکم مرد زن حاکم چرا حاکم طلاق حاکم حاکم رجوع این کیه مرد حاکم خلق هست زن خواهد زندگی کند مال خواهد بدهد مرد اجازه دارد که با او خون کند اگر مرد راضی نشد زن هر چقدر مال بریزه و بگه من خود را از تو جدا میکنم جدا نمیشه اختیار طلاق اختیار خول، اختیار رجوع اینها همه مالکیان مردن این حاکمیت یک فضل وحدی از خدا به مرد زن حق چرا نداره زن نمیتونه بگه من چرا حق طلاق ندارم من چرا حق خلق ندارم من چرا حق رجوع ندارم حالا میگه رجال کمان حاکمیت از آن بر زنان حاکم مرد زن این فضیلت بما قدر الله بعدهم این فضل از خدا این فضل حاکمیت که به مرد داده سبب اول فضیلت و است فضل الله بعدهم چون الله فضیلت داده بر بعضی مرد را بر این یک سبب سبب دوم اینه که مرد شکمش پاره از کسب به ما انفقو من اموان مرد می میکنه چوبانی میکنه تجارت میکنه نوکری میکنه سردی گرمی چه بلاهایی را که این مرد تحمل نمیکنه میزنه به آب و آتش تا گفتی یک کیلو بیاره میزنه به آب و آتش میره احتمال دارد که بیچاره را تو کیسه گونی جمع بکنن تک تک یا با تکه های پلائی اللہ تعالی میگه مرد خرج میکنه هر که خرج میکنه نان میاره لباس میاره مسکن میاره خاخی را به چیزی زیبایی مجلل میکنه خاتون فقط یک روز میاد قدم میزنه و میچی دیگه هیچ کاری بکن بما انتقو من اموالهم حاکمیت مال مرده دو سبب حاکمیت اللہ تعالی یک فضیلت کسبیه که مرد کاسبه و تعیین فریضه رجال او خرج میکنه از مال خودش که تن تنها چقدر این مدیرها هشت ساعت بیچاره ها میرن زیر استانبولی خاک میکشند و شنگ میکشند و گل میکشند شهزار پیونه که مزدوری میگیره به خانه که میاد اول از به خود در میاد مثلا نمیشه تقدیم یا بیچاره میره مغز و اصاب خورد میکنه توی بازار چهار پنج ساعت نه هفت هشت دوازده ساعت مغازه بازه پانزده ساعت مغازه بازه اونایی که خیلی استعمال دارن پانزده ساعت روی پای استاده الان میگرده شرقران در آورده بود گاب صندوق با کلیر توسید در اختیار حضرت آلیه به این خاطر الله تعالی میگه من او را حاکم کردم تو که رئیتی الله تعالی میگه پس ها زنان خوب اونها قانتات عبادت میکنن در خانه حافظات للغیر خود را حفاظت میکنن حق شوهر حضور ندارد چرا؟ به خاطر اینکه خدا آنها را حفاظت کرده اللہ تعالی به شوهر گفته نان دیا، لباس دیا، مسکن دیا. خور باش بیار تو حاکمی این خاطر صبح به صبح نره سر فلک برای کارگری صبح برو سر فلک این دیگه با اون رب اشاره سر فلکه و تو بری برای لی یکن سانه حافظات للغیر به ما حفظ الله خدا او را حافظ حفاظت کرده به حفظ الهی و توفیق او به خدا را حفظ کرده این ما مستری جمله را به معنای مستر میکنه به خاطر حفظ خدا زن الله تعالی گفته بس خانه بشین شوهر مولوی باید بره چشمش بترکه مزدوری بکنه بیاره بده لباس هم بخره نان هم بیاره بده مسکن هم تهیه کنه سه حق زن که نیاز زنان به گردن شوهر فرضه خدا حفاظت کرده تو خیانت نکن دیگر، او خب بیشاره رفته سر مغازه تو دیگه گوشید به دست اینه و به دست اونه تماس بایی میگیری تماس بایی میگیری و سالم اینطور نکن حافظات للغیر باشه بچه ها را حفاظت کن ما را حفاظت کن اون حق شوهر مظلوم ستم دیده را حفاظت کن نعوذ بالله نعوذ بالله ده هر کس ارزش نکن حافظات للغیب به ما حفظ الله قانون اصلاح ناشده و بیان اربعه برای اصلاح ناشده، زنی که نافرمانه اطاعت نمی کند حدود الهی را رعایت نمی کند اول اول خدا به مردان گفتن ادوهن واللاتی تخافون نشوزهن اون خانم هایی که شما از قرائن طبی احساس می کنید نا فرمانی آنها را تمرد آنها را رعایت نمی کنن حفاظت نمی کنن اولاد و مال را نعوذ بالله شما احساس خطری دارید از این اول اول این زنان را نصیحت کنی اول با زبان نصیحت کنی دوم وحجروهن فی المداجع اگر شما دیدین این ناشد درست در نمیاد گو اون گوشه اتاق جای خواب تو ہے حضرت در این حال می در اتاق خواب نمی خوابه دم اتاق خواب می خوابه یا دم حیات در حیات می خوابه وحجروهم فی المضاجع اونها را ترک کنی در رخت خواب تنها اگر از این کانال درست نشد باب ضرب یضرب ضربا فهو ضارب و ضرب یضرب ضربا فذاک مضروب واضربوهن بزنید لیکن نه که چشماشون کبود کنید چهرهش بیچاره را کبود کنید دست و پاش را کبود کنید نه ضربی که اعتدال در آن باشد با ایک چوب ناری بجانش بیوکی بیچارا را رنگش تمام کبود کنی خب ظالم در نکن ضرب هم اعتدالی اگر دین راها درست نشدن و نافرمانه چوب هر روز میخوره و بازمون سر ادامه میدهد فین اتانکم اگر اطاعت کردند دین مراحل شما حق نداری بهانه جوئی کنی لا تبغو علیہن سبیلا راه راہ بہانجوی ان طرف اٹھا نہ کنی ہاں چرا اللہ تعالی علیان کبیرہ اللہ ذات بسیار عالی و بزرگ اگر بیت عزتی داده اگر تو نہ این زنازیه تو آزار کردی اللہ تعالی صورت تو میں میزنه این زن از تو جدا میکنه تو را از اون زن جدا میکنه آه تو تو سری میخوری که میکنه اون میره زن خوبی هست بیچاره فرمان بردار و اطاعت کننده هست میره شوهر دیگر میگیره تو درد سر میگیری این بلای کوچیکی بود یک بلای به دستت میفته که نبتونی بخوری و نبتونی حزمش کنی تو خلانتی بگلویت میفته خدا علی و کبیر است اگر بهت عزت داده عزت را تو میتونه بگیره ناحق بیچاره اطاعت میکنه فرمان برداره افت داره حیا داره بچه تو را حفاظت میکنه شیر میده مال تو را حفاظت میکنه شیر میده تو آمدی همه چیز آماده دیگه تو خدا خود نباز فلا تبو علیهن سبیلا ان الله کان علیا کبیرا علی الکبیر تو را میاره پایین نمیبره بالا او را از تو جدا میکنه تو را تو جدا میکنه باز این دب سه مرتبه ازو هن و ازرو هن پل مزاده و ازرو هن اگر اطاعت کرد که ماشاءالله با آن جو اینک یک مرتبه با تو ترش برخورد کرده دیگه همیشه چاره را بکوبی که خدا به من گفته بزنم تو را چرا میزنی چه کار کرده من بیچاره میزنی فلا تبغو علیهم نسبیلا الله علی و کبیره همون علی الکبیر که تو را آقا کرده برعکس میکنه ها اگر از این سه مرتبه هدایت نشد هنوز حجاب را رعایت نمیکنه نماز نمیخوانه بچه را صحیح تربیت نمیکنه حقوقی که تو از اون میخواهی رعایت نمیکنه تو خواهی سلام علیکم دیگه را میزنه بالا چهار کلمه چنان تند و تیر تحویل میده که دیگه تو برای همیشه مرده دل میشی دو فکر نمی کنی که حیاتی داری باز برای اصلاح او هم زدی درست نشد هم هجران کردی درست نشد و همینطور بازار میزنه حالا چهارمی مرتبه برو یک حکمی یعنی از طرف مرد یک حکمی یعنی از طرف زن در این زن ناشده در نفیت کنه اگر این حکمه ها اراده خیر داشته باشند پدر او برادر او اموی او با برادر یا امو یا پدر این شوهر برن به کنن که باید تو خوب بشی نفیتش کنن اگر پدرش بگه و پدر شوهر میگن که اگر تو اطلاع نشدی اطاعت نکردی فرمان برداری نکردی همی نمیگن فورا میره ما از اینجا بر میگردیم زنی دیگر اگر پدر به دختر چنین تحقیق بکنه دختر به حسابش میکنه یا میگم که طلاق بده کنم. دختر دیگه علم میدانه پدر طلاق گره مال هم نمیگیره مال هم که داد داد لازم من دیگه بدون شوهر مگه همیشه کلپتی پدر باشه ها فرشته برای پیر مرد و پیر زر رخت خواب پهن کنم و دیگه خودم آه بکشم حسابش کنی الله تعالی چقدر دانا هست میگه فبتو حکمن و این خفتم ای مسلمان ها اگر شما ای حقاق احساس شقاق بین ما بین زن و مرد کردید بپرستید یک حکمی تا نافرمان را نتفهیم کند برای اصلاح از اهل مرد و یک حکمی از اهلش اگر این دو حکم واقعا خیخانه این زن نافرمان و نادار را نصیحت میکنه خدا موافقت میاد این یریدا اصلاحا اگر این دوتا حکم اراده اصلاح کنن بل یکی دلش مرد داره همیشه فکر میزنه از این طرف دو اصلاح نمیاد اگر تو طرف حکم اراده اصلاح کنن تو موافقت میارد اللہ تعالی بین آنها به شرطی که مشوره آنها عمل کنن. خدا موافقت میارد ان الله کان علیما خبیرا الله تعالی دانا خبردار از حکمت ها را خوب میداند طرق اصلاح را خدا خوب میداند همین روز اول زن نافرمان تلقه یطلق و این باب را نخوان این مراحل اصلاح را طے کن اگر درست نشد که بلا حفظه نفهمیدی؟ طرق اصلاحیه خدا علیم و خبیر از اصلاحیه را به شما نشان داد با نصیحت اگر یک ذره انسانیت داشته باشد میفهم ورنه همون مسئله نه داغش میده شرطی که حضرت هم حسنه بکنه بله زنای ناشده اکثر اون زنانی هستن که نمیخواهن با شوهرها زندگی کنن او زن بیعقل که نیت زندگی هم دارد و زبانش رو نمیتونه اداره کنه و شوهر اطاعت نمیکنه این دیگه کمال احمقی اون زنه اللہ تعالی طبیعت را خلق کرده طبیعت را میداند با چه اطلاق میشه این آخرین عرضی که فقط حکم من علی و حکم من علی ها چینه چین حکم ها برن بشنون از انسان حالا زنی نمیخواهد با شوهر بشینه دو طرف رفتن میدانه پدرم میگه من یک گدای بازار کرده هیچ قبول نداری اون همی ترفی نیزن این حرفت نیزن این حکمات دیگه میتونن میدانن اخر هم قرآن گفت این یوریدا اصلاح گاگای میبینه همین اطرافی های زنن که او را تحریک برای ناشده میکنن نه اصلا حرفش قبول نکن زن تا دستور نگیرد از خیشاوندان خودش این حکم معنی اینه که مستشیر داده میشه که هدف این زن چیه و اگر اولیا نکان که زن بمانه پدر هموه برادر بای شوهر بمانه این طور هم که نمیتونم بگن که ما نمیخواهیم طلاق بیده چرا باید همه چیز بیدن خود خب، حکم برای حق مشخص میشه و قرآن میگه که اینها هم اراده اصلاح داشته باشه موافقته اگر بدل این هم برای داشته باشه که موافقت بعد از بیان قوانین پانزدگانه رعیت بیان مسئله مقصودی یعنی توحید همه در عقد و نکاح و طلاق و انتخاب و نصیحت زن و شوهر الله تعالی میگه زندگی را سپری نکنید قاضی صاحبان عبد الله همه تو همین کارهای امور انتظامی که الان اکثر مردم تو همین امور انتظامی مشغولن اللہ تعالیٰ میگه کہ امور انتظامی میں زندگی شما طلب نشے و عبد الله عبادت کنی تنها خدا را خودون عبادت مقبول ہے بلا تشرکو شری کو بھی عبادت خدا ہی چہدی را شریک نکن جانی مالی زبانی اللہ را عبادت کن شرط مقبولیت عبادت والا تو بھی شہ شرط اللہ تعالیٰ یہ عبادت کے کہ کیا اللہ اگر ذرا یہ محسوس عبادت جائے شو اگر سر عبادت که بعد عبادت خدا محسنترین فرد نسبت به انسان والدین الله تعالی میگه با عبادت خدا هیچ احدی را و هیچ چیزی را شریک نکنی حتی تو والدین را هم شریک خدا در عبادت نکنی سجده نکنید والدین را خواف نکنید والدین را رکو نکنید برای والدین ما فوق الاسباب و دل و حضرت روا مشکل بشار نخواهد بلکه و بالوالدین احسانا به والدین احسان کنید به ذل قربا احسان کنید به یتاما به مساکین به همسایه که ذل قربا رشته دارد به همسایه که رشته دار نیست و فاصله دارد به همسایه که خیشاونده یا به همسایه که متصله به همسایه که دوره فاصله دارد خانه شما یا خیشاوند نیست و به صاحب جمع و او که همراه کنارتون است بعض مرد طالب علم هم کلاسی رفیق هم سفر رفیق هم صندلی یا صاحب جمع حضرت عالیہ حضرت عالیہ اس صاحب الجنب همه را اختخاب را تو اشغال نکن که بیچاره نتونست دور بخواه کجا هم احسان نیست و ما ملکت و ابن السبیل مسافری که رانده درگاه ها خواه مهمان شما باشند یا نباشند مسافر هر چی کرایه با احسان کن و ما ملکت ایمانکم و با آن غلام و کنیزانی که مالک ایمان شما الله تعالی دوست ندارد هر کسی را که مختال متکبر درون خیلی کنه تخر می کند با زمان قلبا مختاله زبانا فخوره چرا؟ سروران گرامی وقتی غرور درون انسان می آید انسان احسان نمیتونه انسان متکبر احسان نمیتونه او همیش غرور داره می نازه فخر و ناز او را کجا می گذارن برای احسان که دست پیر ظالم مستضعف مادر الان افتاده هوش نظافت هم نداره فرزند متکبر میتونه بغلش بیا بشینه پدر بیچاره پیر ناتوانه مگر ثوره حاته کردن فرزند متکبر میتونه بغل او بیا بشینه او که خیلی خود میده را میزنه بالا گل رو میزنه بالا او کجا بی این مستضعف محتاج بیاید دست را روی سرش میگذارن مگر سار از روی چشمش بال میده دستش میشوره دست بیچار آلوده با آب بینی با آب دهان جای دیگر خورده حواس نداره انسان متکبر نمیتونه احسان کنه میدی؟ و میتونه یک جمال گردن کلو یک مشت پیرمرد مردن کند خانه افتاده اصلا شرمنده میشه بگن تو فرزند این پیرمردی یا فرزند این پیرسالی که کمرش خمه متکبر حاضر با اینها احسان کنه حتی متکبر با والدین هم نمیتونه احسان کنه بسا متکبر بودن در رژیم شاه پدر نخشین بلوچه با ریش و پشم و قیافه اون دقیانوسی رفت به دربار فرزندش در تهران فرزندش در جداری بود یک مردی فرسوده حال آمده از سرهان خارج کی زنگ میزنه یک مرد فرسوده حالیه چه کاره این مرد برده توی کتاب نشان داد وقتی خب که از ما از پاکستان و بلوچستان آمد از نوکرهای بله یک مولوی با این همه شان و شوکر یک پدر تیر مرد و ناتوان و بدگر کشاور این مولوی حاضر میشه احسان میکنه شخصی سرات میکنه دستش بگیره به این بیمارستان اون بیمارستان ببره پروستات داره بیچاره این کلوب دیه مختار تقور را خدا دوست ندارد اون فرزند مهربان متواضع پدر پیرمرد و ناتوان و مستضعف از کسب و کار ساده حتی هوش هم نداره هوش هم نداره خدا از تو میخواهی ماه مبارک رمضان که چنان زندگی ارزل امور به ما نده پناه میگیری خدا هیچ کس را برای هیچ فرزندی محتاج نکن واقعا اون فرزند که در حال پیری والدین مشتاقانه به دست آنها بیفته مثل مولانا و بیدالله سندی والدینش در اصل غیر مسلمان بودن و نامش هم غیر مسلمانی بود علامه بخت و سیاست مدار بزرگ بعد اسلام مولانا عبدالله چندیشون میگه مادر پیرسالی داشت حضرت مولانا در حال دست دادن و چی میشد دادایی میامد همون نام هندویشه میگیره فلانی بدون کفش از سر دست بلند بشه میرم کفش جلو کفش شگر نداشت جلوش بگذاشت چی میگی مادر مادر جان چی میگی جلوش میرم و تعظیم میکرد و می مادر چی میگی؟ کفش هم نمی پوشید چرا الله سندی رحمه الله شد که خدا گفتد اگر والدین تو حضرت اللام مولانا کافرن در دنیا تو لازم است و صاحب هما فی الدنیا معروفا اللہ زمان والدین تو غیر مسلمانان باید در امور دنیا همکار و صاحب آنا باسی شبها باید این پدر نعوذ بالله کافر و مادر کافر را خدمت کنی هر مرتبه خواستن تو را که ببرین آره را تا دست شوی دست نبگیر و ببر و بیار صاحب هما بیت دنیا معروفا تو باید در خانه همین والدین که نعوذ بالله کافر هم هستن با شبها جا بگذرانی نرول نکنی بیچاره از کار افتادن تو علامه شدی میری با خانمی جنی از منده محتاجه اینطور نکن صاحب هما فی دنیا معروف نعوذ بالله اگر والدین هم چه خدای حق شناسیه حق من تو خلق کرده همه چیز مال منه و عبد الله ولا تشركوا به شيئا لیکن و بالوالدین احسانا بعد از خدا حق والدین اگر عبادت جائز می بود برای والدین خدا نگفت والدین سجده کن سجده حق من مختال فخور احسان نمیتونه بکنه با والدین نمیتونه احسان کنه دیگه با یک مستصف لب شیابان افتاده کجا میتونه احسان کنه الله تعالی هم مختال فخور را دوست نداره خدا انسان را متواضع کنه انسان در برابر ضعیفه ها ضعیف بشه متواضع بشه احسان کنه با غربا با مساکین با خیشامندان علی جردن انقلاب ایک برادر غریب خود را چطور میتونه بپذیره ایک برادر شوبان اون هم چهار نفر تونسته از مین رد بشه الان دیگه این رد پست بده که ماشین 150 میلیون تیر پای منه با برادر غریب نفتین، چوبان بزگرد آرمان این میتونه حرف بزنه کجا میتونه حرف بزنه خاطر هم نیست که بگم برادرش فلان بدگره متکبر نمیتونه اسلام میتونه این خاطر الله تعالی میگه اونهایی که احسان نمیکنن در این موارد آنها متکبرند و خدا متکبرین فخور را دوست ندارد ثمره فخر و بخل الذين يبخلون احسان احسان با مال با جان هم احسان میشه لیکن مال خرچ کن برای والدین خرچ کن برای خیشاوندان خرچ کن برای یتیمه ها کن برای مساکین خرچ کن برای ذل قربا خرچ کن برای جار جنوب برای صاحب الجم برای مسافر برای ما ملکت ایمان و کو این غلام بیچاره صبح تا صبح برای تو کار میکنه و یک کوتی که سرما جلوی سرما رو بگیری دی. همین بودن احسان بده اللہ تعالی میگه مختال فخور احسان چیه که اگر دیگری احسان بکنه به زور میاد چه مولا مختبره بابا تو که داری مولا رو اون نره مولا رو زهر و ماری مفت چرا دیگه اینقدر بخیلی میکنی که اگر یکی دیگر احسان میکنه تو را زور میاد حتی اللہ تعالی بنده دارد اینها مختار فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل و تا جایی بخیلن که اگر یک هنری بلد هم بكثير نشان ندید ما آتاهم الله من فضله جزائي مبتدا خبري مبتدا لهم وعید شدید اونها که بخل میکنن و یأمرون الناس بالبخل شما ببینید بس انسان همین طور نه خودشون خرج میکنن و کسی که خرج میکنن هم زورش میاد و یأمرون الناس بالبخل و کتمان میکنن آن طرف خدا بینها داده بخل علمی هم دارد هنری بلده کسی بلده روی دارد آبروی دارد حتی روی آبروی خود را برای نجات یک مسکینی به کار نمیبره کم از کم زنگ بزنه این مسکینی اولش کنید این هم نمیکنه و یکتمون ما عطاهم الله من فضله جواب این مبتدا خبر این مبتدا لهم وعید شدید برای اینها وعده های عذاب سخت هست وعید شدید هست و ما برای اینها آماده کردیم برای این کافرها ناشاکرین در نعمت مال و علم اینجا کافرین را حضرت استاد مانا کرده ناشاکر در نعمت مال و در نعمت علم شکر نعمت مال و علم این بود که این علم را پخش می آموزش میداد و شکر این مال این بود که این مال را در این موارد خرج می کرد این ناشاکر در مال و در علم در نعمت مال و علم برای چنین ناشاکران و منکران ما عذاب احانت آمیز را آماده کردیم عذابی که مهین است ذلت بر برعکس والذین ينفقون اموالهم این عطف بر اون الذین آنهایی که انفاق میکنن مالهای خود را برای نشان دادن مردم مردم تعریف کنن جان خدا هم ریا باشد قبول نمی کند و هم بخل باشد قبول نمی کند باید مال محبوب برای محبوب داده بشه اونهایی که انفاق میکنن مال خود را برای نشان دادن مردم ایمان ندارن به الله حقوق بشنه چیه دیگه بابا مثلا همه بابا سازمان حقوق بشر برای خدا نه اونهایی که انفاق میکنن مالهای خود را برای نشان دادن انسانها ایمان به الله ندارن و به روز آخرت خلاصه برای اینها هم وعید شدید است برای اینها هم وعید ببین این بلدین عکس بر اون الذین که جزوه دارن علامت عکس نوشته برای اینها هم وعید شدید است و اینها یار شیطانن شیطان رفیق شبرود اینهاست هر کسی که شیطان یار او رفیق او باشد فساد کرینا بدترین کرین و شیطان به ایمان یایدکم الفقر والفحشا یایدکم همه شیطان انسان نمیگذاره برای انسان دشمن ایمان نمیگذاره چه میبری میدی مفتور تو زحمت کشیدی سختی فشار جلوی تو شیطان دشمنه و خصوصا رفیق بخیله ها بخیله های علمی بخیله مالی شیطان آنها رفیق آنها و آنها را نمیگذارد برای انفاق کسی که شیطان رفیق او باشد فساء کرینا اللہ تعالی الان انها را تحدید می کند که چه بلای زده اینها را ما علیه ماذا علیهم بمعنی ایو مزرت یلحقهم چه مزرت آرمی رسید اگر اینها ایمان به خدا می آوردند روز آخرت و انفاق می کردند از آنچه که خدا به آنها رزق نایت کرده از اخلاص چه بلایی میزد اینا را ماذا علیهم ماذا ایو یلحقهم چه بلایی بر اینها وارد میشد زد با ترغیب انفاق است اگر اینا ایمان درست به خدا و روز آخرت می داشتن و انفاق می کردن از آنچه که خدا به آنها داده مال مال اینها نیست مال مال خدا ہے کان الله بهم علیما اللہ تعالی نے سب بیان علی میں بنیک و بجانا اللہ تعالی آگاہی دارات موافق ہر کسی جزا می ان اللہ لا یظلم مثقال ذرت به تحقیق اللہ تعالی ظلم نمی کند اندازه یک ای اگر اون ذره نیکی باشد چند برابر میکند خدا آن را آنقدر مهربانه که چند برابر میکند اون نیکی را و میدهد از فضل خودش از دربار خودش اجر عظیم علاوه ثواب موت اون ثواب صدقه به جای خود که انعام هم میکنه فکیف اذا جئنا من کل امت چه حالی می شود برای این بخیلان برای این متکبرین برای این ظالمین وقتی ما میاریم از هر امت یک گواهی نبی آن امت را به عنوان شاهد میاریم و جناب کالا هاولای شهیدا و هم شما را ای پیغمبر میارم بر سر این ها گواه من در هر امتی شهیدی میارم و شما را گواه میکنم چه حالی میشه سبحان الله سال و جواب میشود خب پیغمبر مثل حضرت عیسی بن مریم جواب میده خدا من در زمانی که در میان اینها بودم دیدم یکی عمل کرد و دیگری نکرد حقیقت با شماه وقتی شما ما را از این دنیا بردید شما دیگه میدانید مخلوق شما چکار کرد یوم ایدن بیان کیفیت آن روز که اللہ تعالی مجرمین را میارد گواه نبی را هم میارد شما را هم گواه میکنم میارم آن روز دوست دارند آنهایی که کفر کردن و نافرمانی کردن پیغمبر را دوست دارند که لو تصبا بهم الارد برابر کرده شود زمین با آنها تحییه زمین را با خودشون برابر یعنی تمنای خاک شده لو مستریه جمله را به معنی مستر من تمنا میکنم برابر شدن زمین بر سر آنها یعنی آنها خاک میشدم تمنای خاک بودم را دارم و از خدا کتمان نمیکنم هیچ حرفی را هر کلمه و جرمی که کردم برای خدا بیان کنن مرحله اول انکار و معافیر آخر دیگر اعتراف ولا یکتمون الله حبیشا الله تعالی رحم بفرماید این روزهای خطرناک جلوی من شما هستند الله تعالی از فضل و احسان خودش ما را از رسوائی های روز قیامت نجات دهد و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين